Sljedeća stvar koja je došla u hadisu, a to je uh, od Aisha radi, ne, ne u hadisu, nego sljedeći hadis, a najšeta radi Allahu anha, kalet kuntu agsilul dženabete temi thabi Rasulullah sallallahu alaihi sallam, fa jahružu ila salati, kaže, bila sam prala, od džunubluka seub, odjeću Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam. Kaže, fe jahružu ila salati wa inne buqa al ma'i fi Pa bi on izašao, kaže, na namaz, da klanja namaz, a kaže, a tragovi vode bi bili na njegovoj odjeći. Tragovi vode ono mjesto gdje ona oprala. Gdje je oprala e, od džunubluka, misli se, znači, gdje je oprala spermu. Kaže, u afi lafzi muslim, Znači, ovo je mu na lih. A kaže, u rivajetu kod muslima došla e, lekad kuntu efrukuhu min seubi rasulaj sallallahu alaihi ferka fa yusalli fihi. Kaže, ja bi uh, efrukuhu znači e, da, bi, da bi sperma bila ta skorila se. Bila bi suha, skorila se i kaže, ja, ja bi, kaže, otklanjala, znači trljanjem i otklanjanja noktima, otklanjala bi, kaže, sa odjeće Allahu poslanika, sallallahu alaihi selem, znači tragove spermi, pa bi on otišao da klanjao u toj odjeći. To je tekst hadisa. <clears throat> znači, hadis govori o tome da Allahu poslanik, sallallahu alaihi sellem da bi, e, da bi tragovi njegove sperme nakon e, intimnog odnosa, e, u stanju, znači kad postao džunub, da bi ostali, da bi ostali nekad u tečnom stanju, nekad u čvrstom stanju. Znači oba ova rivajeta, i mutefakon lihi i ova rivajeta od muslima. Kada bi bio u tečnom stanju, a iša radi Allahu anha bi oprala. To je prvi dio hadisa. Kaže, ja bi prala od džunubluka odjeću Allahov poslanika, pa bi izašao, kaže, tragovi vode bi se vidjeli na odjeći. Znači, kada bi bilo u tešnom stanju sperma, oprala bi je. A kada bi bila u, čvr, u čvrstom stanju, odnosno skorila se sperma, ona bi, znači, e, kaže kuntu efruku, efruku znači otrljala bi, ili trljala, ili bi noktom sklonila i, znači, otklonila samo ono, ono što, se, što se skorilo. I on bi opet u toj odjeći izašao i otišao do klanja. A onda, naravno, ova ovi, ovi hadisi, ova dva hadisa, ova dva rivajeta i drugi hadisi, zbog njih se učenjaci različiti od toga da li je sperma ljudska, da li je ona čista ili nečista. Je li nečistoća ili čistoća. Pa su dva mezeba na tome da je sperma neđaset, a dva mezeba su na tome da je sperma čista. Hanefije i Malikije kažu da je sperma ljudska nečista. <clears throat> Što to znači nečista? Što znači mora se obavezno oprati od odjeće da bi išao Ako bi klanjala osoba u odjeći na kojoj je ostalo spirme ili na, na tijelu, na punom organu, e, na tijelu odjeći muškarca ili ženi ili na posteljini, ako ostane ona je neđaset, po hanefijama i malikijama. Nije dozvoljeno klanjati na toj odjeći, nije dozvoljeno klanjati u toj odjeći i ako osoba klanja na sebi, a ima spirmu, po hanefijama i malikijama, znači namaz je namjerno zna da ima spirme, klanja u njemu, namaz je po, većini učenjaka batil, ako znaš namjenu, svjesno imaš na sebi nečistoći. A, ova dva mezeva smatraju da, je sperma nečista. Dok šafije i hanabile smatraju da je, e, da je sperma čista. Vraćaju svi na iste hadise. Kako su zaključili to na osnovu čega? Eh, uz eh, šafije i hanabile tu su učenjaci, većina učenjaka hadisa su na stavu da je sperma čista, također Ibn Hazm, Islam i mnogi drugi Ibn Haim, tako da i mnogi drugi učenjaci su na stavu od savrmi da ne govorimo, znači da je sperma čista. Jela zna najbolje taj, eh, taj stav da je sperma čista, on je bliži ispravnom. Zbog čega? Zbog čega je bliže ispravnom? Zato što imamo ovaj hadis, ovaj drugi od kod muslima, da je Aisha Allahu anha znači da je strugala, da je strugala osušenu spermu e, sa odjeće poslanika sallallahu ali ve sellem, svojim noktima ga znači, ili ga trganjem, ili svojim noktima ga ostrugala. Da je neđaset, ne bi to bilo dovoljno. Neđaset je obaveza oprati. Mora se vodom oprati. Zašto? Zato znači kada se ostruga noktom, osušena sperma, ostaje, definitivno ostaje trag ostane trag e, ili unutar te odjeće ili vanjski dio odjeće i nemoguće se sročiti do kraja. Odnosno, e, svi ostali neđaseti obaveza je da se operu vodom. Da je, da je sperma neđaset, bila bi obaveza da svjedno, bilo u čvrstom ili tešnom stanju, bila bi obaveza da se operi. To je, e, znači, s time oni argumentiraju. Oni, drugi, drugi stav učenjaka, znači, Hanefije i Malikije, koji kažu da je nešto, on, on to dokazuju sa, ovaj, sa rivajetom u kojem se spominje da iše da je prala spirma. Kaže, to, to je prala, to ukazuje da je nečisto. Kako odgovaraju na ovo da je, da je strugala noktima? Kažu, to je samo jedan vid čišćenja. I tako Hanefije kažu. Kaže, e, sperma je nečista, e, otklanja se ili pranje vodom u tečnom stanju ili struganje kad je u čvrstom stanju. I kad se struga, kaže, može tako očiti da, kao da nema. To je sam kaže e, raska u načinu pranja, a ona je nečista. <clears throat> Šta je druge, drugi dokaz, oni koji dokazuju da je sperma čista, kažu da je sperma osnova insana. Znači, insan nastaje od sperme. Pa kaže, nepriliči, nelogično je da insan nastane od nečistoće. Da ti je tvoj osnova nečistoća. Allah Želešanuhu je e, uzdigao čovjeka, insana, i počastio ga i učinio ga čistim i jedan od znakova njegove čistoće je to da mu je osnova njegova od čega nastaje da je čisto, da je čistoća, da je čist. S time dokazuju. Kažu također, Allahu poslanik sallallahu ali kaže nije ni naredio da se pere da se, da se pere tragovi spermi kao što naredio da se peru kaže eh, tragovi eh, izmeta ljudskog ili mokraće ili, ili mezi za koji je rekao da ga treba oprati <clears throat> sa punog organa. A kažu ovdje za ovaj hadis što je došlo u njemu da bi prala, kaže to što je Aisha radila prala, kaže spermu, to ne znači da je nečisto. Što kaže? Pa zato što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam je e, otklanjao i prao je, kaže, i, i, otlanja se i perije se, kaže, i pljuvačka ili neki druge stvari koje su po nama ogavne i ružne, a nisu nečistoća. Nisu nečistoća i e, ja sam vam spominjao ovaj, dokaz, zato može biti ono što je došlo e, riječ e, tahareju, tahiru, taharet u Kur'anu, što došlo, ima 15, u različit, 15 e, različitih konteksta. sa 15 različitih kontekata došlo je u Kur'anu riječ tathir, čišćenje. Znači, i samo jedno, jedno značenje to da znači da je, da je, da da je čišćeno na A sva druga su značenja nešto drugo. Što znači da riječ uh, uh, gasl, taksil i taharet ne znači da je nešto nasuprot tome nečisto. Kada kažem nekom operi, operi, operi ono što je u sudu, ne znači ono što je u sudu da je nečisto, nego samo da se otkloni to e, iz razloga da se operi. Uglavnom, da ne ulazim u to detalje, hadis, znači, iz hadisa se razumije, e, sa hadisom dokazuje znači, skupina učenjaka da je, da je sperma čista, ljudska sperma da je čista i da nije važiv da se opere spirma sa tijela ili sa odjeći. To znači osoba koja bi klanjala u odjeću na kojoj ima spirmu u teč, tečnom ili čvrstom stanju namazio je ispravan i ne smatra se da ima nečistoću na sebi. S tim da je mustehab pranje, čišćenje sperme sa tijela je na stepenu istih baba, da je to mustehab da se otkloni i sa tijela i sa, i, sa odjeće, e, na, svejedno bilo pranjem ili, ili trljanjem, da je to mu ne da je vađib. To se razumije iz hadisa po ovom skupinu činjaka koji smatraju da je sperma čista. Andalusam, Andalusam, Andalusam,